Eine Lossagung von Seiten Allahs und seines Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Nun zieht im Land vier Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt.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 Wenn ihr nun bereut, so ist es besser für euch. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und verkünde denen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe, mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt, und die es euch in nichts haben fehlen lassen und niemanden gegen euch beigestanden haben.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 Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört.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 Solange sie sich euch gegenüber recht verhalten, verhaltet auch ihr euch ihnen gegenüber recht. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wie sollte es einen Vertrag geben, wo sie doch, wenn sie die Oberhand über euch bekommen, euch gegenüber weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag beachten.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 und damit von seinem Weg abgehalten, gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegten. Sie beachten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag. Das sind die Übertreter. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Wir legen die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Wenn sie ihre Eide aber nach Vertragsabschluss brechen und eure Religion schmähen, dann kämpft gegen die Anführer des Unglaubens. Für sie gibt es ja keine Eide, auf dass sie aufhören mögen.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 Aber Allah hat ein größeres Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr gläubig seid. Kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen und den Grimm in ihren Herzen vergehen lassen.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 Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Es steht den Götzendienern nicht zu, Allahs Gebetsstätten zu bevölkern, wo sie gegen sich selbst Zeugnis ablegen durch den Unglauben. Deren Werke werden hinfällig, und im Höllenfeuer werden sie ewig bleiben. Gewiss, Allahs Gebetsstätten bevölkert nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören.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 Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. Und er sandte Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen. Hierauf nimmt Allah nach alledem die Reue an, von wem er will, und Allah ist allvergebend und barmherzig. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم O die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein, so sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem ihrem Jahr nicht mehr nähern. Und wenn ihr deshalb Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Huld reich machen, wenn er will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und seine Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind.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 Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen außer Allah, sowie den Messias, den Sohn Marias, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen.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 Aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist.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 Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird, und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden.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 Davon sind vier geschützt. Das ist die richtige Religion. So fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu und kämpft gegen die Götzendiener allesamt, wie sie gegen euch allesamt kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat. So erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat.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 Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen.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 Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen, aber die Entfernung ist ihnen zu weit, und dennoch werden sie bei Allah schwören, wenn wir es könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen.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 Warum hast du ihnen erlaubt, zurückzubleiben, bevor sich dir diejenigen klar gezeigt haben, die wahrhaftig sind, und du die Lügner kennst? Diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht abzumühen. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag nicht glauben und deren Herzen zweifeln. So zaudern sie in ihrem Zweifel. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider, und so hielt er sie zurück. Und es wurde gesagt, so bleibt daheim mit denjenigen, die daheim sitzen bleiben. Wenn sie mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur Verwirrung gebracht und wären unter euch fürwahr umhergelaufen, im Trachten danach, euch der Versuchung auszusetzen. Und unter euch gibt es manche, die immer wieder auf sie horchen. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Sie haben bereits zuvor danach getrachtet, euch der Versuchung auszusetzen, und haben dir die Angelegenheiten umgekehrt, bis die Wahrheit kam und die Anordnung Allahs erschien, obwohl es ihnen zuwider war.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 Wenn dich jedoch ein Unglück trifft, sagen sie, wir haben unsere Angelegenheit schon zuvor selbst übernommen und kehren sich froh ab. Sag, uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون Sag, erwartet ihr für uns etwas anderes als eines der beiden schönsten Dinge? wir erwarten für euch, dass Allah euch mit einer Strafe von ihm oder durch unsere Hände trifft.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 Es wird von euch doch nicht angenommen werden. Ihr seid ja frevlerische Leute. und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen, sich nur schwerfällig zum Gebet begeben und nur widerwillig ausgeben. So sollen dir weder ihr Besitz noch ihre Kinder gefallen. Allah will sie damit ja nur im diesseitigen Leben strafen und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون Und sie schwören bei Allah, dass sie fürwahr zu euch gehören, während sie nicht zu euch gehören, sondern sie sind Leute, die ängstlich sind.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 Wenn ihnen davon gegeben wird, zeigen sie Wohlgefallen. Wenn ihnen davon aber nichts gegeben wird, zeigen sie sogleich Missfallen. Wenn sie doch mit dem zufrieden wären, was Allah und sein Gesandter ihnen gewährten, und sagten, unsere Genüge ist Allah, Allah wird uns etwas von seiner Huld gewähren, und auch sein Gesandter. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم Die Almosen sind nur für die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die damit beschäftigt sind, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, den Loskauf von Sklaven, die Verschuldeten auf Allahs Weg und für den Sohn des Weges als Verpflichtung von Allah.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 Sag, er ist ein Ohr des Guten für euch. Er glaubt an Allah und glaubt den Gläubigen. Und er ist eine Barmherzigkeit für diejenigen von euch, die glauben. Für diejenigen aber, die Allahs Gesandtem Leid zufügen, wird es schmerzhafte Strafe geben. Sie schwören euch bei Allah, um euch zufriedenzustellen. Aber Allah und auch sein Gesandter hat ein größeres Anrecht darauf, dass sie ihn zufriedenstellen, wenn sie gläubig sind. Wissen sie denn nicht, dass es für denjenigen, der Allah und seinem Gesandten zuwiderhandelt, dass es für ihn das Feuer der Hölle gibt?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 Sag, macht euch nur lustig, Allah wird herausbringen, was ihr fürchtet. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, Habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht?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 Sie gebieten das Verwerfliche und verbieten das Rechte und halten ihre Hände geschlossen. Sie haben Allah vergessen und so hat er sie vergessen. Gewiss, die Heuchler sind die wahren Frevler. Allah hat den Heuchlern und den Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Hölle versprochen, ewig darin zu bleiben.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 Sie hatten stärkere Kraft als ihr und mehr Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil und dann habt ihr euren Anteil genossen, wie diejenigen, die vor euch waren ihren Anteil genossen haben. Und ihr habt schweifende Gespräche geführt wie die Gespräche, die sie führten.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 Wohlgefallen von Allah ist aber noch größer. Das ist der großartige Erfolg. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang.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 Sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben, und sie grollten darüber nur, dass Allah und auch sein Gesandter sie von seiner Huld reich gemacht hat. Wenn sie nun bereuen, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abkehren, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe im Diesseits und Jenseits strafen.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 Wenn er uns etwas von seiner Huld gewährt, werden wir ganz gewiss Almosen geben und ganz gewiss zu den Rechtschaffenen gehören. Als er ihnen aber von seiner Huld gewährt hatte, geizten sie damit und sie kehrten sich widerstrebend ab. So setzte er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zum Tag, an dem sie ihm begegnen werden, dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie ihm versprochen hatten, und dass sie zu lügen pflegten.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 bitte um Vergebung für sie oder bitte nicht um Vergebung für sie. Wenn du auch siebzigmal um Vergebung für sie bittest, so wird Allah ihnen doch nicht vergeben. Dies geschieht deshalb, weil sie Allah und seinen Gesandten verleugnet haben. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون Die Zurückgelassenen waren froh darüber, dass sie hinter Allahs Gesandtem daheim sitzen geblieben sind. Und es war ihnen zuwider, sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abzumühen. Und sie sagten, rückt nicht in der Hitze aus. Sag, das Feuer der Hölle ist noch heißer, wenn sie es doch verstehen würden.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 Ihr seid ja das erste Mal damit zufrieden gewesen, daheim sitzen zu bleiben. Bleibt nun daheim sitzen mit denen, die zurückbleiben. Und bete niemals über jemandem von ihnen, der gestorben ist. Und stehe nicht an seinem Grab. Sie verleugneten ja Allah und seinen Gesandten, und sie starben als Frevler. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Ihr Besitz und ihre Kinder sollen dir nicht gefallen. Allah will sie ja nur im Diesseits damit strafen und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. Und wenn eine Sure als Offenbarung hinabgesandt wird, glaubt an Allah und müht euch zusammen mit seinem Gesandten ab, dann bitten dich die Bemittelten unter ihnen um Erlaubnis und sagen, lasse uns mit denen zusammen sein, die daheim sitzen bleiben.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 Das sind die, für die es die guten Dinge geben wird. Und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Allah hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم Und diejenigen von den Wüstenarabern, die sich entschuldigen wollten, kamen her, um Erlaubnis zu erhalten.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 Gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und auch nicht gegen diejenigen, die, als sie zu dir kamen, damit du ihnen gäbest, worauf sie mitreiten könnten, und du sagtest, ich finde nichts, worauf ich euch mitreiten lassen kann sich abkehrten, während ihre Augen von Tränen überflossen, aus Traurigkeit darüber, dass sie nichts fanden, was sie ausgeben konnten.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 Sie waren damit zufrieden, zusammen mit den zurückbleibenden Frauen zu sein. Allah hat ihre Herzen versiegelt, so dass sie nicht Bescheid wissen. Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sag, entschuldigt euch nicht, wir werden euch doch nicht glauben. Allah hat uns ja von den Nachrichten über euch kundgetan. Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter. Hierauf werdet ihr zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden. Und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.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 So lasst von ihnen ab, denn sie sind ein Greuel. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle als Lohn für das, was sie erworben haben. Sie schwören euch, damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Und wenn ihr auch mit ihnen zufrieden seid, so ist Allah doch nicht zufrieden mit dem Volk der Frevler.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 Und Allah ist allwissend und allweise. Unter den Wüstenarabern gibt es auch manche, die das, was sie als Spende ausgeben, als erzwungene Zahlung ansehen und für euch die Schicksalswendungen abwarten. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah ist allhörend und allwissend.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 Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen bösen vermischt. Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم Nimm von ihrem Besitz ein Almosen mit dem du sie reinmachst und läuterst, und bete für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Wissen sie denn nicht, dass Allah es ist, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Almosen nimmt, und dass Allah der Reue annehmende und barmherzige ist? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Und sag, wirkt Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter und die Gläubigen. Und ihr werdet zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden. Und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Und wieder andere werden zurückgestellt, bis die Anordnung Allahs ergeht. Entweder straft er sie oder er nimmt ihre Reue an.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 Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt die sich Reinigenden. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Ist derjenige, der seinen Bau auf Furcht vor Allah und sein Wohlgefallen gegründet hat, besser oder der, der seinen Bau auf den Rand eines abstürzenden Hanges gegründet hat, so dass er mit ihm ins Feuer der Hölle abstürzt?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 Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Für die Gläubigen, die in Reue umkehrenden, die Allah dienenden, die Lobenden, die auf Allahs Weg umherziehenden, die sich verbeugenden, die sich niederwerfenden, die das Rechte gebietenden und das Verwerfliche verbietenden, die Allahs Grenzen beachtenden und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft.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 Und die Bitte Abrahams um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Als es ihm aber klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los. Abraham war fürwahr weichherzig und nachsichtig.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 Hierauf hat er ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig. und die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Gewiss, Allah ist der Reue annehmende und barmherzige. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح Es steht den Bewohnern von El-Medina und den Wüstenarabern in ihrer Umgebung nicht zu, hinter dem Gesandten Allahs zurückzubleiben und sich selbst und ihr Leben ihm vorzuziehen. Dies ist, weil sie weder Durst noch Mühsal noch Hunger auf Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Auch geben sie keine Spende aus, ob klein oder groß, noch durchqueren sie ein Tal, ohne dass es ihnen als gute Tat aufgeschrieben würde, damit Allah ihnen das Beste vergelte von dem, was sie getan haben.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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين O die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden. Und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Wenn eine Sure als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen, wem von euch hat diese Sure seinen Glauben vermehrt? Was nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt, und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie ihrem Gräuel noch weiteren Gräuel hinzu, und sie sterben als Ungläubige.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 aber hierauf bereuen sie nicht und sie bedenken nicht. Wenn eine Sure als Offenbarung herabgesandt wird, schauen sie einander an. Sieht euch irgendjemand? Hierauf wenden sie sich ab. Möge Allah ihre Herzen abwendig machen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen.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 Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag, meine Genüge ist Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, auf ihn verlasse ich mich, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones.